mwakoze kwitamo radio isanganiro ndabaramutse ndo hanikaze murano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyahere kuri bikuru bikuru byagize Uburundi bufisa amanota 17 kwijana bukagira kibanza cijana 35 ku bihugu 180 vyakoze ko icegeranyo mu bijanye no kugigiturire mu bisata vya leta ugereranije mwaka uheze 2024 n'ibihumbi 2023 muravyumva murano makuru abanyagihugu bo ku wa sororizo komine kanyosha bavuga ko babangamiwe n'imigaga isambura inyubakwa ikabatesha izabo Muhinga mu bijyanye no gukinga ibiza n'isibe abahanura ahubwo kwahunga. kuko ako karere ngo atarako kubamwo niyo sentare nkuru y'igihugu ya muyinga mu umunyururu w'ubuzima bwiwe bwose kuri uyu wa mbere umupolisi ni nyuma yo kugandagura umukenyezi wiwe nabyo nyine muca mubyumva muri ano makuru ngibyo bikuru bikuru bigize ano makuru mukanya isase nido nido François Akimana mu mpinga bw'ivyuma Clovis niyo nkuru ndasuye kubaye kaze Radio isanganira ibujumbura ni kuri mega S 89 n'ibicindwe ndasuye kubara amatsaha muri ano makuru inama nshinga amateka yuguruye ibikorwa by'isasa ryayo risanzwe ryandamukiza yugurura ibyo bikorwa umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Geraze Ndabirabe yavuze ko mu byo kwiga harimo ingene amafaranga yakoresheje umwaka wa 2023 ushira wa 2024 akabasabye inzego zose zegwa n'ikibazo cyo gutunganya amafaranga leta zo gukoresha mwaka wa 2025 ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani ruheshi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rijyanye n'amakoperative mu burundi twisunze ingingo y'ijana na mirongo rimwe y'ibwirizwa shingiro ibikorwa byo kugurura ibikorwa by'inama nshingamateka yo muri ndamukiza bizokwiga ibijyanye n'uburyo bazokoresha iha kandi akaryo abashingamateka kwiga uburyo leta izokoresha no kubutumbereza neza mu bikorwa bifitiye akamaro abanyagihugu umukuru w'inama nshingamateka asaba inzego zose zegwa n'ikibazo cyo gutunganya amafaranga leta izo tuzokoresha mwaka inama nshingamateka isaba inzego zose zegwa n'ikibazo cyo gutunganya amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushyira mirongo ibiri na gatandatu gushyiramo inguvu kugira iboneke hakiri kare a Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yaraciriye umunyororo y’ubuzima bwiwe bwose kuri uyu wa mirongo itatu na rimwe ntwarante umupolisi inyuma yo kwagirwa n'icyaha cyo kugandagura umukenyezi wiwe mu mucagucagu bwo kuwa mirongo ibiri ntwarante uno mwaka yaramwishe yongera akubagura n'ikiziga ciwe ikindi gihano yahawe na Senare ni uko urubanza rubaye ntabanduka azokwerekanwa imbere y'abanyagihugu muri komine muyinga yababanye no mu ntwaro ku mutumba kinyota agacimbira umuyaga intara ya muyinga avuga ko yari ya yifuza kumuharika na we aravyanka umupolisi akaba yaburanye ye yemera icyaha ido n'ido na fiyakire ndikumana mu rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa mbere genekezo rya mirongo itatu na rimwe ntwarante aho aniseti niyo nzima umushikiriza amanza yamwagiriza kwica umugore wiwe no guhimbagura ikiziga agata ahatandukanye ibihimba mu kwisigura imbere ya Senare nkuru aniseti yaremeje ko ariwe yishe aciye umutwe umugore wiwe umutwe awuta ukwawo ibindi bihimba abizingira mu mashuka no mu mifuko abita ukwabyo mu gahinga ahitwa mu rusengo komine n'intara ya muyinga ari naho byahavuye bitogwa n'abahita babona gutaka abajeje umutekano babonye ko ibitekeye mu magunira biteye amakenga aniseti aremera icyaha akavuga ko uguhimbagura ikiziga kwari kuyoberanya uyo yari yatse ubuzima sentare imaze kumwumviriza yaciriye uwo mupolisi igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni mirongo itanu aha umuryango w'uwo yahora ari umukenyezi wiwe inyanduruko z'uko kugandagura umukenyezi hakaba harimwo ukutumvikana mu rugo nk'uko aniseti abivuga bakaba bari bafitaniye abana batatu umukuru akaba yari afise imyaka indwi mu ijoro ryo kuwa cumi n'icenda ntwarante igihe cy'isaha icumi n'imwe z'agatondo niho umupolisi azwi ku izina rya aniseti niyo nzima yagandagura umukenyezi wiwe amuciye umutwe bikaba byabereye mu nzu aho bari baba ku mutumba kinyota agacimbira umuyaga komine n'intara ya muyinga mu ntwaro bavuga ko ubwicanyi nk'ubwo butari bumenyerewe bamwe bagasaba abubatse kuganira kugira ngo ibitagenda neza bitorerwe inyishu mu ngo amaraso atarinze guseseka imuyinga fiacre ndikumana radio isanganiro arakoze fiacre ndikumana leta y'uburundi herutse gushinga ibiciro ntarengwa by'ibifungurwa bya nkenerwa ibicishije mu itegeko nshikiranganje ryo kuwa mirongo ibiri n'indwi ntwarante uyu mwaka akaruro ni umuceri urimwa hano mu Burundi usigaye kugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu mu gihe urangurwa hanze y'igihugu kugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi ndwi nayo ibiharage bita bikaba byashyizwe ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'amajyana atanu nk'uko biri muri iryo tegeko nshikiranganji ryo kuwa mirongo ibiri n'irindwi ntwarantu uyu mwaka ibiciro ntarengwa byarashinzwe ku bifungurwa bya nkenerwa akenshi bidahara iryo tegeko ryerekana ko ifu y'ibigori bikoboye igurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine ku kiro mu gihe ifu y'ibidakoboye igurishwa hagati y'amafaranga igihumbi n'amajana icenda n'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu y'amarundi ku kiro ku rundi ruhande ifu y'imyumbati bitwa ikivunde igurishwa guhera ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana ijana umunani igiciro ntarengwa akaba amafaranga ibihumbi bine y'amarundi ku kiro hagati aho ifu bita inyange nayo igurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'atanu n'igihumbi n'amajana indwi ku kiro umuceri urimwa mu burundi ugurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu y'amarundi ku kiro mu gihe urangurirwa hanze y'igihugu ugurishwa amafaranga n'imiburiburi ibihumbi bitanu igiciro ntarengwa akaba amafaranga ibihumbi indwi ku kiro ibindi ni nk'ibiharagi bita kinure bigurishwa ayari hagati y'ibihumbi bine n'amajana atanu n'ibihumbi bitandatu ku kiro mu gihe ibiharage bivanze bigurishwa hagati y'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku kiro nayo ibitunguru byera n'ibitukura bigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ku kiro ibijumbu bigurishwa amafaranga ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi n'amajana atatu ku kiro ibiraya navyo bikagurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana umunani ku kiro igitoke naco kikagurishwa zigurishwa amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ku kiro inyama nazo z'umusoso zigurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na bibiri n'ibihumbi mirongo ibiri n'umunani ku kiro mu gihe inyama zivanze bita cangacanga zigurishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo ibiri na bitanu y'amarundi ku kiro iryo tegeko rishinga ibiciro bishasha vy'ivyankenegwa rigiyeho inyuma yaho umukuru w'igihugu atanze intumbero ku bushikiranganje bw'ubudandaji ijyanye no gutunganya neza iby'ibiciro bya nkenerwa akenshi bidahara Alexi ndayisenga kuri ivyo bamwe mu badandaza n'abaguzi bo mu gisagara ca Bujumbura barashima iyo leta yafashe yo gushinga ivyo biciro vy'ivyankenerwa bakavuga ko izofasha kugwanya abahora bikika mu kiza mu kuduza ibiciro ariko bafise amakinga ko bizohava bigorana kuyubahiriza bitumwe n'ubukene bw'igitoro buguma bwibonekeza kandi cyo gifasha mu kunguruza ibidandazwa biva mu ntara zo hagati mu gihugu basaba leta gucungera ko ivyo biciro byubahirizwa ariko kandi yongere ikora ibishoboka byose byose kugira itore umuti w'igitoro nk'abadandaza tubyakira neza kuko uri kuraraba bijya bisiro basinze ibeye fate nk'ubunye dufase nk'akarorero nk'ibiharage bya kinure kinure ruguru iri nko ku bihumbi bitatu n'amajana abiri mugabo kugira ishikino usanga ikiro kize nko ku majana atanu kubera ibitoro bizimbye aratonda kuri sitasiyo nk'indwi yose nko mu kwezi agakora rimwe ko muri make indya zirahari mugabo zibura ingene zishika najya amabeyi habonetse igitoro no kuza munsi byoza munsi twe ikintu cya mbere twosaba ahanini ni uko leta ingufu zikomeye nka zose iyo zishyira mu gitoro abantu bakaronka ingene bite prasa n'ibintu bikaronka ingene biyiza nta terambere narimo rishoboka tutagira ingene twunguruza ibintu ntawe utoshima iyo ngingo kuko ni neza kuri twese abenegihugu ndetse n'igihugu cyacu ni ukuri hari hageze kuko ugiye kuraba ukuntu byari bisigaye bimeze kare waheza kudandaza ugize ngo usuye kurangura yanyu wagira ngo urungutse ugacagira kuyihomako bivanye n'uko usanze byasubiye kuduga ku masoko ni ukuri iyo ngingo vema hari hageze kabisa byo tworohera twebwe abadandaza sibyo turi ko turabona rero ntituzi ikibazo aho kiri dusaba ko bobikurikirana ariko ntibagire rero ku rubuga barabe hama baca babaza nyabadandaza kubera iki none igiciro kikiri cya kindi nyene byapfiriye hehe byugariye hehe kugira natwe abaguzi tumererwe neza twe nk'abadanaza tuvyakira neza kuko uri uraraba birya bisiro basinze ibeye fate nk'ubunye dufase nk'akarorero nk'ibiharage vya kinure kinure ruguru iri nko ku bihumbi bitatu n'amajana abiri mugabo kugira ishikino usanga ikiro kize nko ku majana atanu kubera ibitoro bizimvye aratonda kuri sitasiyo nk'indwi yose nko mu kwezi agakora rimwe ko muri make turabishaka cyane turabyifuza n'ibintu byose ahubwo vyokoroka bigasaba igijo co hasi ico twosaba ahubwo nakorore hama tukamukumba ku badandaji baranguzi n'abajya basuma bamenye ku giciro aho kigeze hama turasaba yuko naho byokoroka bikajya munsi ingingo badushikiriza twebwe nk'abadandaji turaza kuyikurikiza kubera rero abantu baca bikika mu kiza ugasanga ugiye kurangura ngo ngo ibi ntibirakoroka ibi ariko bimaze kumera byose ku giciro kimwe byoroshya guca bimera neza ahubwo turabisaba bibe igiciro cyiza kubera ubuzima bwo muhira bubandanye ibintu bimera neza twese tugiranire amagiranire uza gusoma ntasubire kurira n'uri kuhadandaza ntasubire kurira ntawe utoshima iyo ngingo kuko ni neza kuri twese abenegihugu ndetse n'igihugu cyacu ni ukuri hari hageze kuko ugiye kuraba ukuntu byari bisigaye bimeze kare wahita kudandaza ugize ngo usuye kurangura yanyu wagira ngo urungutse ugacungira kuyihomako bivanye n'uko usanze byasubiye kuduga ku masoko ni ukuri iyo ngingo vema hari hageze kabisa byo tworohera twebwe abadandaza sibyo turi ko turabona rero ntituzi ikibazo aho kiri dusaba ko bo bikurikirana ariko ntibazi rero ku rubuga barabe hama baca babaza nyabadandaza kubera iki none igiciro kikiri cya kindi nyene byapfiriye hehe byugariye hehe kugira natwe abaguzi tumererwe neza isanganiro inama isumba ingimbi Radio Isanganiro hano makuru twabateguriye arabandanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Sororezo commune Kanyosha bavuga ko babangamiwe n'imigaga isambura inyubakwa ikabatesha izabo basaba ko bokwimugwa kugira bakingigwe umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe bifatiye kwihindagurika y'ikirere asugura ko imigaga nk'iyo yerekana ko ako karere atarako kubamwo Dr Atanazi Nkunzimana asanzwe umwigisha mushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi hasi bikanyigimba zose zigasatagurika bikava mu kuzimu naho haba muci birasiduka isuku dusha dufata intumbero yo gukurako amabati yose mabona izo zose zari inzu urabona ni yose ngene imeze naha urabona twiseze kuyimuka nyene nkuko inzu tukiyubaka twamana yuko ikomeye dumaze kuyinjira tangura hazi imigaga turemera turayibamwo twagira ngo imigaga ntizobandanye aho imvura rero igwiriye hoho rero imigaga icirasara hose hacatera haza haranyuganga bukebuke hamanuka bukebuke bukebuke bukebuke inzu rero yari ngaha rishirururuka murabona ko ibi byose byamanyaguritse mugabo kubera atari dufise duhungira twemeye kwangira kuba muri iyi migaga nyene ubwoba none wogira ubwoba nguje hehe kucaba usawuhungira iyo migaga mbere nguramaze no kwiha inkumbi umukenyezi n'abana biwe barapfa baguwe ko n'inzu nk'uko bivugwa na Beatrice Barakana umwe mu batowe kuri uwo mutumba twagiye tubona haza harata imigaga inzu zisenyagurika hari n'igihe twasanze hariho mama yari yibungenze aryamanye n'abana babiri yamaze kugwa mu nzu biramuhenukirako amugacembera ibisekuru imigaga yacikomeza kwa myinshi arico catumye n'iri barabara ica ricika bitewe n'uko haciye haba manga idasanzwe abantu bose baca barahunga ntidushobora kubitahura uretse ko twumiwe kuko umusozi waranyice ari ahantu twahora tubona amabuye menshi ko ni mu kurima bahora bari misa amasipiri nk'umutumba wose none sivyo mubona zirya zihagaze byose ntimubona ko ari mwenge inzu mubona ko n'urusengero rwahenutse atanaze nkunzimana umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe bifatiye kwihindagurika ry'ibihe asigura ko iy'isi yasi imigaga nk'iyo mu karere runaka iba ari imburi kwaho hantu ataraho kuba iyo migaga murayibonekeza sivyadukiza akarere karimo kiyaga tanganyika imisozi y'imigwa tubajije abashakashatsi bize ivy'ubumenyi bw'isi bavuga ko ahantu hatibutse ucamva ko akarere kose karanyiganze hari imigaga rero tubonesha amaso hari n'iyindi iri buri munsi itabona uko rero abantu batera bubaka canke barima bigatuma yasi igira ubuhuhe yamiga gatutabona bitare fayense teme mu Faransa niho icyo yihishura nuko rero yatwaye ibintu byinshi kw'imitumba ku buryo rero aho hari umugaga utaboneka ubu rero uboneka naho rero mubona ako gace mwaciyemwo kari mu migaga nta gishasha ca dutsuro munsi ubonye ko hari imigaga nk'iyo aho kumugoboka kariya karere vy'ukuri ubona ko akarere atako kubamo uwo muhinga ahamagarira abanyagihugu kwirinda kuba mu bice bimeze uko kugira bikingire Omer Induwayo urakenuye nene yabwiye mu ngingo nkuru nkuru ko Burundi bufise amanota 17 kwijana bukagira kibanza cijana 35 ku bihugu ijana 180 vyakozwe ko icegeranyo mu bijanye no kugira iturire mu bisata bya leta ugeranije umwaka uheze wa 2024 2023 Burundi bwatakaje amanota atatu akaba ari icegeranyo cishiramwe mpuze makungu rirabura urugero rw'ibiturire mu bihugu 180 ari ryo Transparence Internationale muri 2023 mirongo ibiri na kane cyerekana ko mu bihugu umunani bya afurika y'ubuseruko burundu bufise ikibanza cya gatandatu nayo ku isi igihugu cya denmark nicyo kiza ubwa mbere mu bihugu atagiturire kivugwamo Michael kanyange aragaruka kuri icyo cegeranyo muri icyo cegeranyo cy'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane cyasohotse muri ruhuhuma uno mwaka ku rugero igiturire kiribwa ko mu bihugu ijana na mirongo umunani cerekana ko muri ibi bihe by'ihindagurika ry'ibihe igiturire ciraye mu bihugu bitandukanye mu bisata vya leta ico cegeranyo gitanga amanota kwijana kigakorera ku bihugu ijana na mirongo umunani igihugu ca Denmark nico kiza ubwa mbere ku nshuro y'indwi n'amanota mirongo icenda kwijana nk'igihugu kizira igiturire muri ico cegeranyo Uburundi bufise amanota cumi n'indwi ku bukaza mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatanu ku bihugu ijana na mirongo umunani mu gihe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu bwari bufise ikibanza c'ijana na mirongo itandatu na kabiri bikaboneka ko bwatakaje ibibanza bitatu turavye urugero rw'ingene igiturire kiribwa mu bisata vya leta mu bihugu munani bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko igihugu cy’u Rwanda gifise amanota 57 kwijana n'ikibanza ca 43 ku bihugu ijana 180 hagakurikira igihugu ca Tanzania n'amanota 41 kikaza mu kibanza ca 82 hakurikira igihugu ca Kenya n'amanota 32 kwijana kikaza mu kibanza c'ijana na 21 ku bihugu ijana 180 hagakurikira ubuganda bufisa amanota mirongo ibiri na ku ijana n'ikibanza chijana na mirongo ine repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ifise amanota mirongo ibiri ku n'ikibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatatu hagaca hakurikira uburundi bufise amanota cumi n'indwi mu kibanza c'ijana na mirongo itandatu na gatanu inyuma y'uburundi haza igihugu ca Somalia n'amanota cenda ku ijana kikagira ikibanza c'ijana na mirongo irindwi n'icenda mu nyuma hakaza sudani y'epfo n'amanota munani ku n'ikibanza ca nyuma urugero igiturire kiribwa ko ariyo indice de perception de la corruption mu gifaransa rushigwa habona kuva mu gihumbi kimwe amajana gatanu hifashishijwe amasoko y'amakuru atandukanye 13 harimwo ni banki y'isi yose ni hano tukiye dusozera n'amako twa twateguriye ndabashimira mwese mateza abiri shimira nagenzanje mu ruganda mfashije kuyatorokanya ntibege na François Akimana reka tumamajwi abashikira mwari kumwe na Clovis niyo nkuru murakoze